islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati, jihodi ham vafoti bu islom tarixi biz Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni davrini tanlagan bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati, jihodi ham vafoti Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin va salatu va salamu ala rasulih Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kunlardan bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va ashablar bosh og'rig'ini yo'qotishlik uchun boshidan hijoma qonini oldiradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham qon oldirdi, ya'ni hijoma qildirdi. Bu hijoma qonini bir idishga soldida Abdulloh ibn Zubayrga berdi. Va aytdiki, tashlab yubor. Abdulloh ibn Zubayr tashqariga chiqdida bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qonini, muborak qonni qayerga tashlayman? Dedida haligi qonni ichib yubordi. Qaytib kirgan vaqtida Salman al-Farisi radhiyallohu anhu yo'liqib qoladi Abdulloh ibn Zubayr. Qarasa qo'lida hijoma idishi va bola boshqacharoq suratda turibdi. Demak, ichib olgan. Salman Farisi buni biladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga kiradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga oldiga Abdulloh ibn Zubayr ham kirgan vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qonni tashlab yubordingmi deb so'raydi. Hech kim ko'rmaydigan joyga tashlab yubordi. Shundan keyin Salman Farisi radhiyallohu anhu bu qonni ichibordi dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ichdingmi dedi. Ha, ichdim. Shunda mashhur bo'lgan qaul Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vaylul laka minan nasi va vaylul lin nasi bik. Ya'ni bu kalima e, ma'nosi insonlar sendan ehtiyot bo'lsin, sen ham insonlardan ehtiyot bo'lgin degan ma'nolarni bildiradi. ko'proq insonlar senga ozor yetkazib qo'yishlikdan ehtiyot bo'lsinlar degan ma'noda chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni muborak qonlarini ichganligi uchun. Undan keyin bundan ham buyukroq bir so'zni aytadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Vallohi la tamassakan nar illa tahillatal qasam. Allohga qasam yod qilamanki, seni o't ushlamaydi. Ya'ni jahannamga kirmaysan. illa jahannam ustidan o'tib ketishliging bor. Ya'ni sirat ko'prigidan o'tishliging bor. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'sha Maryam surasida bayon qilgan va in minkum illa wariduha kana ala robbika hatman maqdiya oyati va in minkum illa wariduha. Birortangiz sizlardan, ya'ni bandalar ommatan hammangiz jahannam taraf tortilasiz. Kana ala robbika hatman maqdiya. Bu Alloh subhanahu va taolo go'yoki qasamyod qilgan. Abdullah ibn Zubayr ham bu Sirat ko'prigi ustidan o'tishligidan boshqa hech qanday o't ham olmaydi, jannatiy inson ekanligini Rasululloh vasallam bayon qilgan. Abdullah ibn Zubayr uchta narsa bilan hayotini o'tkazgan yoshlik chog'ida ham. Birinchisi ibodat. Ibodatni shu darajada qilganki, Abdulloh ibn Zubayr yosh bolakay bo'la turib kunini aksar vaqtini masjidda o'tkazgan. Hattoki ashablar bu balani Hamamatul Masjid, masjid kabutari deb nomlagan. Tarixda zikr qilinishsa, birinchi bo'lib masjid kabutari deb nomlangan kishi ham Abdulloh ibn Zubayr bo'ladi. Ikkinchi asosiy vaqt o'tkazadigan narsasi bu ilm bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadisni bizgacha yetib kelishligiga va ashabi ikromlardan tobiin, atva tabiinlarga yetib kelishligiga asosan 7 ta sahoba sabab bo'lgan deyshadi. 7 ta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadisini rivoyat qilgan sahobalarning ichidan biri Oyisha radhiyallohu anha ekan. Abdulloh ibn Zubayr Oysha radhiyallohu anhodan hadis ilmini o'rgangan edi. Oyisha radhiyallohu anha Madina ulamolarini eng ko'zga ko'ringani va eng fatvoda bu kishiga qaytiladigan edi. Oyisha radhiyallohu anha. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu Aysha roziyallohu anhani 6 yoshlik vaqtidan 17 yoshigacha tarbiyalagan va ilm bergan edi. Endi bu kishi Abdulloh ibn Zubayrni tarbiya qildi. Aytib o'tdik, Aysha roziyallohu anha Ummu Abdullah deb kunyalangan, Abdullohning onasi deb. Ya'ni Abdulloh ibn Zubayrning onasi. Va uchinchi vaqtini shun bilan mashg'ul qiladigan narsa bu furusiya ya'ni umuman olganimizda chamondozlik bilan mashg'ul bo'ladi mana bu uchta narsa ilm ibodat harbiy sirlarni vojibki biz ham farzandlarimizga o'rgatishligimiz abdulloh ibn zubayr 6 yoshga kirgan vaqtida hijratni 6 yilida mu'ta ma'rakasi bo'lib o'tgan mu'ta ma'rakasi islom tarixida mislsiz bo'lgan jang hisoblanadi. Hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu jangni hattoki o'zi ishtirok etmagan bo'lsa ham, go'yoki o'zi ishtirok etgan ma'rakalardan hisoblagan. Bu ma'raka mislsiz bo'lishligi musulmonlar 3000 3.5 4000 atrofida bo'lgan. Kofirlar 150 ming 200 ming atrofida bo'lgan. Bu ma'rakada musulmonlarni eng botirlari qatl qilingan abdulloh jafar at-Tayyar, zayd ibn al harifa va abdulloh ibn Rawaha radhiyallohu anhu undan keyin bayroqni Khalid ibn al-Valid radhiyallohu anhu oladi. Sayfulloh al-Maslul al-Mahzumi radhiyallohu anhu. Bu kishi bayroqni olgandan keyin chekinishlik rejasini tuzib, chiroylik uslub bilan kofirlar orasidan sug'urilib chiqadi. Khalid ibn al-Valid rejasiga asoslanib. Bu tarixda alal itloq, ya'ni mutlaqo tarixda talofat yemasdan chekinishlik hisoblanadi mutag'azotidagi Khalid ibn al-Validni bu rejasi. Allohu akbar. Qachoniki musulmonlar Madinaga qaytib borishgandan keyin musulmonlar bularni qochqoqlar deb Allohning yo'lidan qochasanmi? Hattoki ayollar erlarini haydagan sen Allohning yo'lidan qochib kelding deb. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda kim jang maydonida orqasini qilib qochadigan bo'lsa, Allohning la'nati bilan qochadi degan oyatni umumiy olishtida bularni haqorat qila boshladi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bular qochqoqlar emas. bular karror qayta qayta jang qiluvchilar deb rasululloh sallam bularni oqlagandan keyin hamma o'z holatiga tushgan bo'lmasam hamma bularni malomat qildi mujtamo haqiqiy islomiy mujtamo shunday bo'lishi kerak lekin bizga abdulloh ibn zubayrni 6 yoshli vaqtidagi bu yerdagi bizga kerakli bo'lgan o'rini yosh bolalarni abdulloh ibn zubayr to'plab chiqib Mu'ta g'azotidan qaytib kelgan sahobalarga tosh otgan. Allohning yo'lidan qochib keldinglarim qochqoqlar deb Abdulloh ibn Zubayr peshqadam bo'lib tosh otgan kishilardan bo'lgan. Allohu akbar. Shuningdek, Abdulloh ibn Zubayr yosh bo'lishiga qaramasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ikki marotaba safar qilgan. Bu safar umra bilan haj safari. Umra ga rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga borib birga umra qilgan haj safariga ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga borib birga haj qilishlikka muvaffaq bo'lgan shuning uchun abdulloh ibn zubayrga qachoniki insonlar haj rukunlari haj amallari to'g'risida biror narsada tortishib qolishadigan bo'lsa abdulloh ibn zubayrga qaytishar. Qachoniki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot qilgandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu ga insonlar bay'at beradi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ni bay'atidan keyin ridda ishlari boshlanadi. Ridda fitnasi, insonlar ko'plari islomdan bosh tortib ketgandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu bularga qarshi qattiq janglar olib boradi. Umar ibn al-Hattob radhiyallohu anhu namoz o'qisak ham bularga qarshi urushamizmi deganida Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga berib turgan hayotli vaqtida berib turgan qo'zichoqni arqonini menga bermasa ham jang qilaman bular bilan degan tashabbus bilan chiqib bu murtadlar bilan qattiq jang qiladi. Murtadlar voqeasi tugalgandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu Alloh subhanahu va taoloning oyatiga muvofiq boshqa shaharlarni islomiy futuhat bilan kirishlikni maqsad qiladida Iroqqa ikkita guruh Halid ibn al-Valid va Musanna ibn al-Haris ash-Shaybani radhiyallohu anhu boshchiligida Iroqqa kirgizadi. Undan keyin Shomga ham 4 guruhni kirgizadi. Shomga to'rtta guruh kirgandan keyin Hiroqil bu vaziyatni taktu bilan yo'q qilaman deb tuganlanmagan, ya'ni nihoyatda sanog'i ko'p bo'lgan askarni yig'adi. Bu askarlarni yig'ilishligidan xabar topgan Shom askarlari yig'ilib Khalid ibn al-Valid radhiyallohu anhu ni chaqirtirilgandan keyin Khalid ibn al-Valid radhiyallohu anhu Shom qo'shiniga boshchilik qilib amirlik qiladi. o'sha Yarmuk g'azoti Abdulloh ibn Zubayrni birinchi bo'lib hayotida qatl, ya'ni jangga ishtirok etgan kuni bo'ladi. Yarmuk g'azoti. Hijratni 14-yilida bo'lib o'tgan Yarmuk g'azoti. Abdulloh ibn Zubayr 14 yoshligigacha bo'ladi. E'tibor bering, Abdulloh ibn Zubayr 14 yoshida Yarmuk g'azotidan ishtirok etdi. Chunki bu bola ilm ibodat jihad bilan katta bo'lgan bola. Yarmuk kunida otasi Zubayr ibn al-Awwam radhiyallohu anhu ni qahramonligi, bahodirligi ko'ringan kun bo'ladi. Qachoniki bu mavqifni ko'rgan musulmonlar o'sha Khalid ibn al-Valid radhiyallohu anhu ning qissasida ham zikr qilindi. Qanday ham bu rumliklar ko'p deganida Khalid ibn al-Valid unday demagin balki qandayam bu kofirlar oz musulmonlar ko'p degin zubayr ibn al-Awwam bu voqeani bu mavqifni ko'rgandan keyin o'limga bay'at oladi undan keyin oldinga intilib jang qilib bay'at berganlardan birortasi qolmasdan shahid bo'ladi Zubayr ibn al-Avvam o'zi qoladi. Yana qaytib keladi, yana bay'at oladi, yana jang qiladi, yana bay'at bergan kishilarni, o'limga bay'at bergan kishilarni hammasi qatl qilinib Zubayr ibn al-Awwam qoladi. Zubayr ibn al-Awwam radhiyallohu anhu 3-marotaba bay'at olishlikka kelganida birortasi bunga bay'at bermaydi. Chunki borgan odam qaytmayapti, shahid bo'lyapti. Shu payt Zubayr ibn al-Awwam Abdullah o'g'lini oladida otiga mindiradi. Otni boshqarishlik uchun Abdullohni qo'yadida o'zi oldiga intiladi. 250 ming askarga bir dona o'zi o'g'li Abdulloh ibn Zubayr bilan olishmoqchi bo'lib keldi. Insonlar ajablanadi. Subhanalloh. Bir kishi 250 ming kishiga qarshi. Allohni izni bilan Abdulloh ibn Zubayr otni boshqarib oldinga intilib kiryapti. zubayr ibnul avvom ro'barosida chiqqan kishini ayovsiz qatl qilyapti hattoki kofirlar qo'shinining safini o'rtasiga borib qoladi yorib kirib hattoki ko'rinmay qolganidan musulmonlar bunga Alloh rahmat qilsin Zubayrni o'g'lini deb duo qiladi. Ya'ni umidini uzadi bo'ldi, shahid bo'ldi. Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu Allohning izni bilan jang qilib, yorib, yorib, yorib ikkinchi tarafidan chiqadi. Allohu akbar. Faqat shu bilan kifoyalanib qolmasdan Zubayr ibn al-Awwam va Abdulloh yana chiqqan joydan qaytib kirib, bu tarafga ham xuddi avvalgisi singari avvalgisi misoli jang qilib bu tarafgacha yorib chiqishlikka muvaffaq bo'ladi. Rum qo'shini 30 safdan iborat bo'lgan edi o'sha kunda. Shundan keyin musulmonlar ma ahwana rum rumliklar qanday oz, qanday ahamiyatsiz degan gapni gapirishadi. Ya'ni musulmonlarni qalbiga shunday bir ruhiyat kirib o'sha qilgan ishi Abdulloh ibn Zubayr bilan Zubayr ibn Avvomni musulmonlarga ham ruhiyat bag'ishlaydi allohu akbar bu buxoriy rahimaullohda zikr qilingan qachoniki yarmuk g'azoti yakunlanib bir necha oz vaqtlar o'tgandan keyin abu bakr roziyallohu anhuni vafoti xabari yetib keladi shomga yarmuk g'azoti bo'lgan vaqtlarda abu bakr anhu ning vafoti haqida xabar shomga yetib kelgandan keyin undan keyin umar ibn al xattob radhiyallohu anhu xalifalik xilofat vazifasiga qo'yilganligi insonlar bu kishiga bay'at berganligi haqida xabar yetib kelib bu kishi darhol shomdagi qiyodat qo'mondonlik vazifasi abu ubaydaga ko'chganligi to'g'risida elchi yuboradi shomga bu xabar yetib kelgandan keyin zubayr ibn al-Awwam va abdulloh ibn zubayr abu ubayda Amr ibn al jarroh anhu dan izn so'raydi sababi kim vafot qilgan edi vafot qilgan abu bakr abdulloh ibn zubayrni opoqisi bo'lar edi zubayr ibn al-Awwamni Asma bint abi bakr umr yo'ldoshini otasi abu bakr vafot qilgan edi albatta qaytishlik kerak edi abu ubayda bularga izn bergandan keyin bu ikkalasi madinaga keladi bir necha vaqt o'sha yerda turgandan keyin zubayr ibn avvom yana jangga shomga qaytishlikka izn so'raganida umar ibn xattob bunga izn berdi ammo abdulloh ibn zubayr izn so'ragan vaqtida umar ibn Xattob izn bermadida oningni oldida tur oningni oldida turishliging kerak deb qoldirdi mana bu joydan bilamizki nafl jihad bo'lganligi uchun umar ibn Xattob abdulloh ibn zubayrni qoldirgan ammo farz bo'lganida hargiz qoldirmas edi abdulloh ibn zubayr shunday qilib madinada qoladi madinada qolgan vaqtida bu fursatdan foydalanib ilmini, ibodatini oshiradi. Abdulloh ibn Zubayr hayotida Umar ibn al-Xattob bilan ajib bir voqea bo'lgan. Ko'p voqealar bo'lgan, lekin bizga diqqatimizni jalb qilgan bir voqea bo'lgan edi Abdulloh ibn Zubayr bilan Umar ibn al-Xattob xalifani o'rtasida. Kunlardan bir kuni Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu o'rtoqlari bilan o'ynab turgan vaqtida Umar ibn al-Xattob o'tadi. Katta kishilar qo'rqqandan keyin Umar ibn al-Xattob haybatidan yosh bolalar birinchi navbatda qochar edi. Faqat Abdulloh ibn Zubayr qoldi. Shunda Umar ibn al-Xattob: "Ey bolakay, nimaga qochmading?" dedi. Shunda Abdulloh ibn Zubayr: "Gunoh qildimmi, sizdan qochsam? yoki yo'l tormidi, sizga bo'shat bersam? Yo'l keng o'taring." Shunda Umar ibn al-Xattob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abdulloh haqida aytgan gapini bu yerda ham takror qiladi. Bu otasini bolasida. Zubayr ibn Avvam shunday jur'atli bola bo'lgan yoshligida. Bu Zubayrning o'g'lida deb Umar ibn al-Xattob takror qildi. Abdulloh ibn Zubayr bu jur'atni, bundek shajoatni faqat otasidanlar o'rganmagan va faqat boshqa sahobalardan ta'lim olmagan, balki Zubayr ibn al-Awwamning onasi Sofiya radhiyallohu anhodan ham o'rgangan bo'lsa kerak. Bu ayoldan ham shajoati, jur'ati ta'sir qilgan. Sofiya bint Abdul Muttolibni bir ajib qissasi bo'lgan. Ahzob jangida Yahudlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rtasida muohada qilib yahudlar Madinani bu tarafdan Makka ga qarama-qarshi tarafidan mushriklarni kirgizmaslik uchun xurmo mavsumidagi bo'lgan xurmodan daromad berishlik barobariga muohada qilgan edi. Yahudlar xiyonat qilishlikni iroda qildi musulmonlarga. Birinchi bo'lib ayollardan boshlaymiz. Xiyonati dedi. Qarang, Yahudni pastkashliginiki o'sha davrdan ham boshlangan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayollarni bir qal'aga qo'ygan edi. Qal'ani go'yoki bir boloxonasi bor edi. Boloxona deb shu e, ikkinchi qavat desek bo'ladi, boloxona deyiladi. O'shandek holatda qurilgan bir qal'a bor edi. O'sha yerga ayollarni qo'yganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Yahudlar Xiyonatni ayollardan boshlaymiz. Bu qal'a to'la ayollar dedida avval bir kishini, bir yahudiyni o'sha yerdagi holatni bilib, ichida erkaklar bormi, yo'qligini bilishlik uchun bir ayg'oqchini jo'natadi. Ayg'oqchi kelib eshikdan kirishlikni reja qilib turgan vaqtida Sofiya radhiyallohu anha buni payqab qoladi. Darhol tushadida bolaxonadan kattakon yog'ochni oladida berkinib turadi. Haligi yahudi ayg'oqchi eshikdan kirgan vaqtida boshiga zarba bilan urib buni yiqitadi. Undan keyin hanjarni olib, kallasini olib tepaga bolaxonaga chiqib yahudlar to'planib turgan joyga kallani itqitadi. Yahudlar qarasa, o'zlarini jo'natgan ayg'oqchini kallasi oldida turib yahudlar aytadiki bu qal'a to'la erkaklar bor ekan deb o'sha yerdan qaytadi qarang Allohu akbar qarang bu Safiya binti Abdul Muttalib Abdulloh ibn Zubayrni katabusini qilgan shajoatini jur'atini Safiya binti Abdul Muttalib radhiyallohu anha o'g'li Zubayr ibn al-Awwamni shunday shajoat bilan qo'rqmaslik, jasorat bilan, botirlik bilan tarbiya qildi. Zikr qilinishicha Sofiya binti Abdul Muttolib Zubayr ibn Avvom yosh bo'lgan vaqtida 5 yosh bo'lgan bolakay vaqtida onasi Sofiya bu bolakayni kechqurun tunda qorong'u yerlarga olib tashlab kelar edi. Haligi bola yig'lar edi. Zubayr yig'lab qo'rqib yosh bola qo'rqadi tabiatan. Shundan kishilar bu bolani qo'rqitmoqchimisan bu bolaga zulm qilyapsanmi deganda sofiya bint abdul muttalib aytgan ekan men buni qo'rqmas qilib tarbiyalamoqchiman xolos deb bayon qilgan ekan endi mana bunday holat bilan ona tarafidan shunday shajoat yangrab turgandan keyin bola albatta shajoatli bo'lishligi kerak Otasi Zubayr ibn al-Awwam radhiyallohu anhu shak shubhasiz shajoatli, jur'atli, bahodir kishi bo'lgan. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu Amr ibn al-Asni 8000 kishi bilan Misrni futuhati uchun yuborganida Amr ibn al-As Misrga yetib borgandan keyin Misr aholisini soni juda ko'p edi. Rivoyat qilinishicha Qibtiylarni o'zi 2 million kishi edi 2 million 8 ming kishi bilan biror bir ish qilolmasligini bilgan amr ibn as umar ibn xattobga madad kuchlari yuborishligini yub maktub yo'llaganida umar ibn xattob bu vaqt jang vaqti bo'lganligi uchun ko'p madad kuchlari topolmadi u guruhdan ozgina bu guruhdan ozgina qilib 4000 askar yig'ib jo'natadi va risola qiladi, risola yozadi. Risolada men sizga 8000 kishini jo'natdim deydi. 4000 kishidan iborat bo'lgan guruh yetib kelgach, Amr ibn al-As qolgan 4000ini qaysi joyda qolganligini surishtiradi. Darhol risola yuboradi. Ya al Mu'minin, 4000 askar keldi, qolgan 4000ni qaysi joyda qoldi? Shunda Umar ibn Xattob darhol javob yozadida, men senga 4000 askar yubordim. Har bir 1000 askarini boshchisi, qo'mondoni meni nazdimda 1000 kishidan iborat dedi. Shu bilan 8000 ta deb bayon qilgan edi. Zubayr ibn al-Awwam birinchisi, ikkinchisi Miqdad ibn al-Aswad Üçüncüsü Ubadet ibn Samit. Törtüncüsü maslama ibn muttal mana bu tör kishi meni huzurimda min kishidan hisoblanadi Tör min kishi bo'ladi qolgan tör min bilan sekiz min kishini yubordim deydi abdulloh ibn zubayr qachoniki yigirma bir yoshiga to'lgan vaqtida usmon roziyallohu anhu xilofatga o'tiradi abdulloh ibn zubayr jangni qalb qalbi bilan yaxshi ko'rib jihodni suygan bola bo'lgan. Futuhatlar davom etib turgan vaqtida izn so'raganida Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu sen meni oldimda qol. Qachoniki biror bir guruh, biror bir yerdan madad kuchi so'ralganida sizni jo'nataman dedi. Fi'lan bu narsa sodir bo'ldi. Tunus futuhati bo'lgan vaqtida Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh radhiyallohu anhu Misrni valisi edi. Bu kishi Usmon radhiyallohu anhu amakisini o'g'li bo'ladi. Darhol Tunis futuhotiga kirishadi bu kishi Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Tunis futuhotiga ishtirok etgandan keyin madad kuchlari ga muhtojlik sezilgan vaqtida Usmon radhiyallohu anhu ga Abdullah maktub yozadi. Abdullah ibn Sa'd. Shunda Abdullah ibn Zubayr boshchiligida Usmon roziyallohu anhu madad kuchlari yuboradi. Birinchi bo'lib Abdulloh ibn Zubayr Tunisga madad kuchlari ga boshliq qilinib yuborilgan holati Usmon roziyallohu anhu davrida bo'ladi. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu o'ziga tegishli bo'lgan sariyani olib Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sarhga qo'shiladi. Tunusga jang qilgan vaqtlarida Tunus mintaqasida, Tunus viloyatida Rum qo'shinlari bor edi. Rum qo'shinini qo'mondoni bu Georges Gregoris deyiladi. Arablar Georgia yoki Georges nomlari bilan mashhur bo'lgan arablarning ichida. Bu Rum qo'shinining qo'mondoni bir necha vaqtlar mobaynida musulmonlar bilan Rum qo'shini to'qnash qiladi. Hattoki zikr qilinishicha bir oy davomida musulmonlar Rumliklarga qarshi jang qilishadi. Ikki taraf mag'lubiyatga ham va g'alabaga ham uchramagan holatda. Ya'ni jang cho'zilishligi bu har ikki tarafga ham xatarli bo'lishligi mumkin. Musulmonlarni sonini ozligi kofirlarning sonini ko'pligi. Kofirlar bu yerda mag'lubiyatga uchrashligi mumkin vaqt cho'zilgandan keyin. Ertaman jang boshlanib, kech payt tugaveradi. Biror bir natija ko'rinmayapti. Shundan keyin Rum qo'mondoni Gregoris Georgia e'lon qiladiki, kim menga Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sarhni kallasini olib keladigan bo'lsa, men unga tilla 100 ming dinar beraman va qizimni uylantiraman. Bu gap Abdulloh ibn Sarhga yetib borgandan keyin atrofidagilar mashvara qiladida biz royimiz bor, ya'ni fikrimiz bor. Nima fikringlar? Siz Gregory e'lon qilibdi, shunday shunday deb orqaroqda turishingiz kerak. Shunda yaxshi bo'ladi. deb Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sarhni musulmonlarni oxirgi safiga olib qo'yishadi. Abdulloh ibn Zubayr bu holatni eshitgandan keyin darhol amirni oldiga boradi. Qo'mondonni oldiga. Qo'mondon oxiriga safda o'tiribdi. Abdulloh ibn Zubayr aytadiki, Abdulloh ibn Sarhga siz orqada o'tirmasligingiz kerak. Qo'mondon degan birinchi safda turadi. Insonlarda shajoatlantirish kerak. Agarchi askarlar chetda bo'lsa ham qo'mondan maydonda turish kerak. Dedida birin safga olib keldi. Va ayting, kim menga Gregorisni boshini olib kelsa 100 ming tillo tangalari va uni qiziga uylantirib qo'yaman deb aytdi. Allohu akbar. Shundan keyin Abdulloh ibn Sa'd Abdulloh ibn Zubayrni bu fikrini ma'qulladida va e'lon qildi. Kim menga Jorjusni boshini olib kelsa 100 ming dinar tillo tangalar va uni qiziga uylantirib qo'yaman deilgandan keyin vaziyat juda keskinlashdi kofirlar tarafga va majbur bo'ldi Jorjus safni oxiriga borib turishlikka. Allohu akbar. Shu holatda jang davom etadi. Lekin Jorja ham qatl qilinmadi, Abdullah ibn Sar ham shahid qilinmadi. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti. Unda bor qayg'u ham bordir shodlik, quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am, unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti rijonlar siyrati jihad ham vafoti olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib bu islom tarixi sahobalar Ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijollar sirati, jihod ham vafoti.